Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu ala əşrafil ənbiya müsəlin seyyid Muhammedin və alə əlihi və ashabi əcməin və bərəkət. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Elhamdülillah yenə belə fürsət olur hərdən, yəni gələndə bura qardaşlarla görüşmək. Ümumiyyətlə belə fürsətlər yaxşı dəqiqələrdir, ümumiyyətlə yaxşı fürsətlərdir. Yəni belə görüşmələrin də faydaları çoxdur. Çünki adam görüşməyəndə ümumiyyətlə ə, e, biraz soyuqluq olur. Həmçinin xüsusən də dedikodu olan vaxtda xüsusən ola bilər nələrsə eşidirlər, sonra zənlə düşür. Belə məsələn olanda yaxşıdır ki, məsələn istiləşir adam bir-birinə və həmçinin ə, e, şübhəli nələrsə varsa soruşurlar, dəqiqləşdirirlər və s. və s. Ümumiyyətlə belə oturmağın faydaları çoxdur. Özü də belə şikarca elm məclisini inşallah bu Yəni, mələklər oturub, dua edirlər. Yəni, burada oturanlara, yəni, məclisdə, elm məclisində oturmaq özü, yəni, savabdır. E, və həmçində əsas nədir, qardaşlar? Yəni, düzdür, əsas məsələlər çoxdur. E, təbii ki, yenə məsələ qadır hər kəsin özünə. Yəni, özümüzün, nəfsimizlə ən birinci mübarizə. Çünki islah yəni dəyişiklik, əleyhissalam, islah və dəyişiklik ən birinci hər kəsə özündən başlamalıdır. Çünki özü islah olsa, dostları da islah olur, ailəsi də, bu təsir edir qohumlara da, qonşulara da. Ona görə, qardaşlar, ən birinci özümüzdən başlamalıyıq. Dəmir, necə ixlas olmalıdır. Və təbii ki, dünyaya bağlanmaq məsələsində də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Düzdür, demirik, tərkiliyə gedək dağlarda yaşayıb mağaralarda, o da düzgün deyil. Dünya da lazımdır hansısa cəhətdən, lazımdır, lakin həddində. Yəni, elə dünyadan tutmaq lazımdır ki, axirətdən səni uzaqlaşdırmasın. Amma axirətdən uzaqlaşdırdısa, zəiflətdisə, o cür dünyaya tutunmaq düzgün deyil. Həmçə, qardaşlar, bu ümumiyyətlə münasibətdə də, yəni münasibətdə də, çünki biz bilirik ki, İslam bizdən təmizlik istəyir. Həm özünə aid məsələlərdə təmizlik istəyir, həmçində insanlarla münasibətdə təmizlik istəyir. Yəni, artistlik xoşlamır, ən pis də münafiqlikdir, allatmaq xoşlamır şəriyyətimiz hətta özündən uzaqlaşdırırdı, bizdən deyil. Allahdan bizdən deyil. Ona görə hətta qardaşların arasından münasibət. Təbii ki, bu münasibət nəyisə görə olmamalıdır dünya mənfəətinə. Allah üçün olmalı. Yəni, vəzifəyə görə, pula görə, işə görə və s. Yox, olmamalıdır. Yox, Allah rızası üçün. Allah rızası üçün olsa, orada hər şey olacaq və ya onlardan biri nəsə olacaq. Amma yox, hansı bir məqsəd olsa, o heç nə apar qaytar. O məqsəddən ancaq kifayətlənəcəksən. Savab qazanmayacaqsan o qardaşlıqla. Və həmçinin qardaşlar, bax, biz, Allah-u Teala bizi, əlhamdülillah, xeyirli ümmət adlandırıb. Nəyə görə? Biz insanları yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindiririk. Yəni, dəvət edirik. Dəvətdə necə olmalıdır? Düzgün olmaq üçün istinad yerlərin düzgün olmalıdır. İstinad yerləri düzgün olsa, danışım da düzgün olacaq əməlim də. Yox, istinad yerim düzgün olmasa, düzgün olmayacaq. Dəvətimiz də nəyə əsaslanmalıdır? Birinci Qurana. Quran-ı Kerim, əlhamdülillah, dəvətin yollarını bizi göstərib, peyğəmbərlərin həyatını elə belə danışmayıb. Götür, bu hansı peyğəmbər ki, var, 25 dənə peyğəmbər orada danışılır. İxtilafları veriləmirəm. 25 dənə. Hamısı həyatından danışır, özə dəvət həyatından. Yəni, dəvətdə olublar. Və hamısının həyatında da indiki problemlər olub. Yəni, bəzilər elə fikirləşməsinlər ki, indiki problemlər o vaxt yox idi. Hərdən deyirsən, e, deyirək ki, indiki problemlər o vaxt yox idi gör ki. Yox, qardaşlar, indiki problemlər də var idi, bundan da çətin idi. Yenə indi rahatdır biraz. Adı məsələn, görürsən, bir dənə şair yayılır, hamısına 100 min nəfərə ayrı-ayrı danışmaqdansa, hələ bir dənə kamera çəkir, qoyursan YouTube-a qutardı. Məsələ bitdi. İndi yəni əksinə indi çox cəhətlərdən rahatlaşır. Əksinə o vaxt. İndiki problemlər necə həll olunurdu? Həmən problemlər də o vaxt var idi, qardaşlar. Həm hakim cəhətindən, həm düşmən cəhətindən, həm alə, həm dost, həm övlad, qohum, qonşu, Onlar necə hərəkət edirdilər? Biz də elə eləməliyik. Onlar necə çıxış yolu görürdülər? Və biz də elə eləməliyik. Çünki bizə əmr olunub olan yolundan getmək və əmr olunub olan yolla getmək və biz bilirik ki, onların yolla getsək dəvətimiz alınacaq. Ha, hə, yoxsa dəvətimiz alınmayacaq. Məsələn, götür Şeyd Qutubun fikirlərini, Peyğəmbərlərin dəvəti ilə bir elə tamamən ziddir. Çünki Seyyid Qudubun diliklərini heç bir Peyğəmbər tətbiq eləməyib. O cür çıxış yolu görməyib. Hansı ki, indiyə də, indi, indiyəcə müsəlmanlar, xüsusən cavanlar, onun fikirlərini götürənlər görürsən, harada götürürlər, hər yanda problem olur. Və hamısı da bu dəstələr ki var ha, dəstələr ki, var, çıxırlar, azmış dəstələr, hamısı kökü Seyyid Qutubun fikirləridir. Sadəcə, ola bilər Seyyid Qutub başqa cür deyib sözü, bunlar başqa cür götürüb həmən lakin kök qadir yerə özünə Seyyid Qutuba. Yəni, biz Seyyid Qutuba yox, biz baxmalıyıq Peyğəmbərlərə. Peyğəmbərlər Allah-u Teala Quranda elə-belə zikr olunmuyor. Həmçin məsələlərdən, qardaşlar, dəvətimiz etimad etdiyi məsələlərdən də biri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem xüsusən sünnə. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem məlumdur ki, bütün peyğəmbərlər və xüsusən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gəlib dəvət üçün. Peyğəmbərlər hələ belə gəlmirlər. Gəliblər dəvət eləməyə. Sadəcə fərqlərindən biri budur ki, onlar öz qövmlərinə gəlirdilər Bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünya üçün gəlir. Ona görə bizim öz Peyğəmbərimizə, hansı ki o birisilər bizim deyir, sadəcə bizə gələn Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə baxmaq daha çox ehtiyac var o birislərə baxanda. Çünki bizim Peyğəmbər bütün dünya üçün gəlir. Görək o dünya məsələləri həll eləmək üçün, dünyada dəvət aparmaq üçün necə üsluba əlat olur hansı yolları əl atır, hansı yollarına dəvət eləyir. Çünki biz mütləq baxmalıyıq, bu istiqamətdə getməliyik. Yoxsa dəvət alınmayacaq. Əksinə, sənin dəvətin sənə zərər gətirəcək. Həmçin, qardaşlar, ehtimad etdiyim dəvətçi adam, ehtimad etdiyim məsələlərdən də biri sələf-i salihin yoludur, yəni sahabələr sahabələr, tabinlər, alimlər və kim olan yolundadır. Çünki sahabələrə ehtimal sahabələr əsl mümkün deyil. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi tələbələrdir. Dini bizə onlar çatdırır. Dini bizə Allah və Rasulundan sonra onlar çatdırır. Həm Quranı, ona görə fikir verəndə ki, O hafizlər öldülərə nə qədər? Umar Xattab nə dedi? Abbaqra. Bəs bu məsələ həlləmək lazımdır. Bu məsələ həlləmək lazımdır. Dərhal nə idi? Bunlar qoruyubdular. Sahabələr dini qoruyublar Allahın ismi ilə. Sahabələr düşmən deyildi. Ona görə qardaşlar, ehtimal lazımdır sahabələrdə həmçinin. Ne üçün? Çünki sahabələr əlhəmdə onlar dəvət ediblər, biz görürük. Əsas qəst dəvət olub. Yəni, <clears throat> gəlməyib öldürməyə insanlara, <clears throat> İslam gəlməyib insanları öldürsün. Əksinə, İslam gəlib insanların həyatını qorusun. Həmçinin, qardaşlar, ehtimad etdiyi, etdiyimiz məsələlərdən biri, qardaşlar, həmçinin elmdir. Dəvət gələk Qurandır, sünnədir, sələfi salihin yoludur həmçinin elmə ehtimad olmalıdır. Ehtimad edilməli. Çünki elmsiz də dəvət eləmək olmaz. Elm də qardaşlar, elm nədir? Elm fəhmdir, başa düşməkdir. Adam var, oxuyur, başa düşmür. Görmürsən, bir də təhlik görürsən, on, deyir ki, 15 il haradasa oxuyur. Amma başa düşmür. Elə şeylə danışır qəribə. Belə o fəhmə nail olmayıb o. O elm deyil. Belə belə. Adam var Quran əzbərləsin, Buxari Müslim əzbərləsin sənədinə. O deməkdir, o alim oldu. Ona görə elm fəhmdir. Düzgün başa düşməkdir. Düzdür, oxumaq kömək eləyir. Amma oxumaqla başa düşmək əsas o hələ demək deyirsən, başa düşəcəksən. Bu məsələlərə etimad eləsən, dəvətin alınacaq və düz olacaq dəvəcəm. Həmçinin, qardaşlar, ehtimad, dəvətin ehtimad etdiyi, e, edilən məsələlərdən də biri və olunan məsələlərdən də biri təcrübədir. Təcrübə də mühümdir. Adam var təcrübəsizdir. Təcrübəsizliyi də ola bilər zərər getirsin dəvətə. Adam var, məsələn, hər yerin öz sözü var, söhbəti var. Nəinki dini məsələdə, hətta dünya məsələlərdə də. Nədənsə biz dünya məsələlərdə hamısına rayət edirik. Fikir veririk, yox, zərərdirsə eləmirik, alimə zərərdirsə eləmirəm, cibimə zərərdirsə eləmirəm. Amma dini məsələlər gəldən fikir vermirik buna. Hansı ki, dini məsələ, dini qorumaq ən birincidir, qardaşlar. Ən birincidir. Deyir ki, dində belə də qutardı. Deyirsən ki, yox, dində belədir. Amma bunu tətbiq eləmək, bunu nə vaxt qaldırılır bu məsələ, necə qaldırır, kim qaldırır? Bu qaydası var. Deyir, yox, qayda yox, belədir, qutardır. Deyirəm, yaxşı, nəticəni fikirləşdirmək olmasa. Deyir, nəticəni fikirləşmə. Deyirəm, başa, şəriət, deyir, baxın, nəticəni fikirləş. Ona görə Allah-u Teala başqalarının ilahlarını sövməyə qadağan eləyib. Nə üçün? Cahilliklərindən və düşmənçiliklərindən Allah söylədilər. Nəticəsi pis olsa ki, pis qayıtırsa olmaz eləmək. Qaydadır. Nəticə pis olursa, olmaz onu eləmək, olmaz onu demək. Hələ adama deyirsən ki, yaxşı, çıxar 100 min ver, mən səni qaytarmayacam, alladacam səni, deyirsən, ha, deyir, yox nəticəsi yaxşı da ölüyor, mənə 100 min qaytar mı deyirsən? Hə, deyirsən, hə. Özümə aid olan məsələləri hə, özümə aid məsələləri hə, yoldaşlar, özümə aid olan məsələləri deyirsən, hə, xeyr, şəri nəzərə alınır. Amma dini məsələlərdə xeyr, şər nəzərə alınmır. Aydın qardaşlar, bax, belə problemlər var. Ona görə dəvət, bax dəvət, bu məsələlərə, bu əsaslara ehtimad eləsə, olunsa, dəvət alınacaq və dəvət də əlhamdülə bəhrəli olacaq və güclü olacaq və tamamlayıb. Əks halda yox, qardaşlar. Bax, belə məsələlər fikir verin, yəni ciddi olun. Təbii ki, yenə söhbətimizin əvvəlində kimi hər şey qadir yerə özümüzə Çünki biz bilirik ki, həmçə Allah tala bizə bildirir, Peyğəmbər sallallahu sənə bildirir, həmçə sahabələr, alimlər də ki, ümumiyyətlə insanlara bəlalar, günahlar insanların özlərinin günahındandır. Özlərinin əllərinə etdiyi günahlardır. Allah subhanətə alə vəziyyəti insanların əməllərinə görədir. Günahlarına görə. Və nə olub? ona layiq olunur. Ona görə də islah nədən başlayır qardaşlar? Birinci insan özündən. Və bu istiqamətdə geçsək, inşallah vəziyyət də düzələcək. Allahın izni ilə. Əlhamdə biz haqqıq. Allah-u Teala da bildirir ki, möminlər həmişə yüksəkdə olacaq. Həmişə qələbə çalacaqlar. Lakin nə vaxt biz o deyən kimi eləcəyik? Əks halda yox şükür, neysə elə, o xeyri yoxdur. Aydın qardaşlar, yəni bu qısa balaca bir dənə düzgə bunları bilirsiniz, sadəcə yavruzu saldım bəzi şeyləri. Çünki bunlar mühüm məsələdir, vacib məsələlərdir, bu bizdən tələb olunur. Yəni bizdə qiyamətdə nəyi soruşacaqlar, ən birinci sənin məqsədin onun üzərində çalışmaq, olaq üzərində. Yəni, bu gün Özünüz görürsünüz ki, savadsızlıqdan və şirtməkdən elə məsələlər atılıb ki, ortaya, onlar barədəsi qiyamət günü səndən soruşmayacaqlar. Məsələn, namaz qılmayan hökmü şirdilib. Şirdilib əddindən artıq. Əqidə məsələsi də öləsinə. Ət məsələsi daha danışılan olub tohid-uluhiyyə. Heç tohid-uluhiyyə o qədər danışmırlar və ya darul küfür, darul islam, həm bunlar salsızlıqdır, bunlar heç yeri deyil. Dəvət belə olmur, dəvət bunlara olmur. Dəvət birinci lə ilə illallah olur, düzgün başı salmaq. Sonra yavaş-yavaş namaz. Belə-belə, dəvət belə başlayır. Peyğəmbərlər belə deyir. Peyğəmbərlər heç biri bu cür dəvət aparmayıb. Aydın qardaşlar, bu bir xatırlamaq idi. Təbii ki, Allah daha düzgün bilir, yaxşı.